2 Timotheus hoofdstuk 4 Ik beveel jou voor God en voor Christus Jezus wat die levendes en die dooie zal oordeel. Ik beveel jou met die oog op zijn komst en zijn koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tijdig en ontijdig. Weerlee, bestraf, bemoedig er met alle geduld onderricht te geven. Want, daar zal de tijd komen wanneer die mensen die gezonde leer niet meer zal verdragen. Nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot vertugsels vind. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Probeer so gou moontlik na my toe kom, want Demas het die teenswordige wêreld liefgekry en my verlaat en na Tesalonika vertrek. Christens is na Galasië en Titus na Dalmasië toe. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. Tychicus het ek na Efese toe gestuur. As jy kom, moet jy die reismantel saambring wat ek by Karpus en Troas laat bly het en ook die boeke, veral die perkamente. Alexander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld vir wat hy gedoen het. Jy moet ook vir hom op jou hoede wees, want hy het ons prediking heftig teengewerk. Toe ek my die eerste keer voor die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie. Almal het my in die steek gelaat. Mag God hulle dit nie toereken nie. Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidene nasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe tot in alle ewigheid. Amen. Groete aan Priscilla en Aquila en aan die huisgesin van Onesiforus. Erastus het in Korinte agtergebly. Trofimus het ek in Milete siek agtergelaat. Doen jou bes om nog voor die winter te kom. Eubulus, Podens, Linos, Claudia en al die broers stuur vir jou groete. Die Here sal by jou wees. Die genade sal by julle wees.